Geloise estis franca verkistino cae erudit siulo ricevas gravan locon en la franca literatura historio cae ancau en la disvolvigio de feminisma representado. Mal multae el siei letteroi pluvivas, sed tiuui quiui atingis nin estis consideratai fundamenta monumento de la franca literaturo de la malfrua de Criallarcento. Si ha correspondado, estas la latina vaso de espirita educado, cae modelo de la clásica letera genro, quiu influis verquistoin tiel diversain quiel Madame de Lafayette, Choderlos de la Clot, Voltaire, Rousseau, Simon Weil, cae Dominic Ori. Si estas plei conata pro sia tragica am historio cae correspondado cum Peter Abelard, uno la plei populara instruistoi cae filosofoi en Pariso tiu tempe. Ciam si alvenis en Parison, ciel tre iuna virino, si iam estis agnoscita tra la tuta occidenta Europo, el fama academiulo, eruditiulo pri la latina, la greca cae la hebrea lingvoi, cae fama pros siai scioi inteligentezzo cae sagazzezzo. Si estis nevino de la Parisa canonico Fulbert, en qui es heimu si loggis en Pariso. Peter Abelard racontas che li tutui ec brulis pro amo al si, quiam vi farigis canonico en Pariso cae renconti in en 1100 de Quine. Li sercis ocason al proximigi sin al si per intima cae ciutaga rilato. Por tiu celo li arancis translocigion en la domon de Fulbert por farigi la intruisto de Heloise. Fulbert, tre felicis havi kiel instruiston de sia nevino tiel faman eriduciulon kiel Abelard. La educai chanzoi de Eloise probable estis unicae au almenau tre maloftae char nur malmultai virinoi havis tian aliron al educado. Dum la lezionoi de Abelard, dauris discutoi de classicai autoroi cae debatoi pri la eticai antagonismoi de amicetso cae vera amo. Abelard racontas ilian postan contra ulegian rilaton, quiu dauris gis heloise grave digis. Abelard prenis Heloise for de Fulbert cae senti sin al sia propra fratino, Lucilla, en Bretonio, quie Heloise nascis bebon. Por tranquiligi fulvert, Abelard consentis geezigi cum Heloise, condice che la geezetso estus secretigita por ne damaggi li ancarieron, char publica geed setso estus malgelpo a la progreso de Abelard en la ecclesio. Fulbert tamen comensis disconigi la novajoin pri la geed por puni Abelardon pro la damaggio causita al sia reputatio. Heloise provis nei tion, sed fine Abelard enirigis gin en la conventon Argentel, quie Heloise estis crescinta. Fulbert cae liai amicoi credis che Abelard simple trovis manieron forige Heloise igante sin monagino. Do, por puni Abelardon, grupo de Fulbert eniris nocte en la chambron de Abelard cae castris lin. Post castrado, plena de jonto pro sia situatio, Abelard monagigis ce la abateio Saint-Denis en Pariso. Lau la insisto de Abelard, cae multe contra usiai proprae desiroi, Heloise prenis siain votoin por farigi monachino. Lau arangio de Abelard, Heloise cae aliai monachinoi eniris en la oratorion de Paracleto, quie Heloise farigis abatino de la nova comunumo. Circa utiu tempo, la correspondado inter la du yama amantoi recomencigis. Abelard recomendis al si directi sian atenton al tiu sola quiu veri amis cin, Jesuo Christo. Ie ci tiu puncto, la stilo de la leteroi sancigis. Heloise respondis que si ne plu parolos pri la damaggio quion Abelard estis causinta al si. Sed si postulis lian subtenon cae gvidon, cae petis regulon por la comunumo cae novan musicon por use en liturgio. Shainas, tio estis nur artifico por provoci respondon cae restarigi contacto cun Abelard. Abelard donis al gi regulon cae himnaron anstatau accepti giuste cion abelar sendis, si revisis la regulon cae creis alian novan quiu pli bone adaptigis alla virina convento. De tiu interchangio ancau evidentigas che si componis liturgian musicon. Antaue plei multai musicai cae liturgiai temoi de la materialoi associitai cun la geamantoi estis a la velard. Sed lasta tempai studoi ebligis identigi pezzoin cioi probable estis de Heloise. Petro, la respectinda, scribis en letero al Heloise vi sendis novain in harmonioin al de dio mem kai compara shin cum miriam qui cantis novan dank canton al dio posquiam la israelidoi transiris la rujan maron tiai declaroi sugestas que Heloise recte componis por la liturgio de sia comunumo. Sur tiu vaso, cae aliai opinioi, David Gulstan argumentis en articolo de 2002 que iui el la musicoi antaue attribuitai al Abelard estis effective componitei de Heloise li usis la identigilon de Constant Meus, la unuai am literoi de la paro, por identigi quin musicajoin, quiui probable estis la componajoin de Heloise. Li faristion sur base de textai paraleloi inter la music textoi cae la correspondado quie evidentigas la ideoi de Heloise priamo anstatau tiui de Abelard. Ancau la esploro reliefigis la emon de Lois usi conatain shablonoin cae temoin, sed si presentis ilin en novai literaturae cae musicae vercoi. Considerante sian reputacion pri vercado cae componado, cae la comenton de Petro la respectinda, prigelo ise sendanta la novan melodian a la oreloi de Dio, shaina juste pensi che si contribuis pli a la liturgia musico ol tioi pezzoi gis nun attribuitai al gii.